Erretreten erreformaren kontrakoa malauaren mobilizazio eguna iraganda, maila apalago batean aurrikusia zen bezala. Gaur, borokaldi historiko honen beste gertaldi bat jokatuko da frantses legebiltzarrean. Baina honen presidenteak argiki adierazi du ez duela utziko, adin legala irurogoita bi urtetan berriz ezartzeko lege proposamena bozkatzen. Konstituzioaren artikulu bat baliatuz. Azken gertaldia haute, mobilizazio egun handien aldetik hain segur baietz, baina bestelako mobilizazio moldeak iragari ditu intersindikalak. Dena den, jendearen asere eta oldartze gogoa osorik da. Borroka sozialen panorama sakon aldatu da udaberri honetan, eta ondoko hilabete eta urtetan nabarituko da. Azken biamarkadetan ezagutu ditugun mugimendu sozial gehienek ez dute lortu, kolore desberdinetako gobernamenduen erreforma neoliberalak oztopatzea. Askotan, frustrazio eta etxipenean amaitu dira. Langilego eta klase menperatuek beren indarrean duten autokonfientzia haulzeraino. Aldi honetan, erreforma bertan bera ustea lortu ezpada ere, nork erran lezake gobernamenduak irabazi duela. Hain handia baita pagatu duen presio politikoa bere sinezgarritasun eta konbentzitzeko gaitasuna ez zertan gelditu dira, gai horretan beste askotan bezala. Sekulan baino argiago gelditu da noren alde gobernatzen ari den, noren interes sozioekonomikoak defenditzen dituen. Ezin argiago gelditu da indarra eta autoritarismoa dituela azkeneko errekortsuak. Eta milioika jenderi argi erakutsi dio guri biziek kapitalaren interesak baino balio gutxiago dutela. Sindikata ezkerreko alderdi eta mugimendu sozialen aldetik aldiz, sekulan baino argiago gelitu da, sistema kapitalistaren logika eta honen garaile ateratzen direnei buru egiteko indar jarreman handiagoak eraiki beharko direla, mota guztietako borroka moldeak ustartuz. Batasun sindikala elementu irabakigarria izan da, baina batasunaren izenean argi da beharrezkoak diren bestelako ekintza ofensiboak ezingo direla baztertu. Gogoetatzeko pundu importanta geroari begira. Ipar eskualegian, errandaiteke mobilizazio maila handia sehortatua izan dela. Bai manifetan, bai okupazio, blokatze eta ministroen errezibitzetan ere. Pundu beltz bakarra, sindikatu bat zuen buru gogorkeria ulertezina. Lab sindikatua baztertzeko, pasegunan.